على بعضی از آخوندهای بسیار نافع یا بسیار موزی در همین مقطع از زمان شروع کردند به چیزهایی نوشتن و رساله هایی پخش کردن و نسبت به شیعه و نسبت به ائمه شیعه و نسبت به طریقه شیعه جسارت کردند و این در یک همچه مقطعی که اقلای طرفین اقلای مذاهب با هم جمع شدند و علمای مذاهب با هم جمع شدند و میخوان فکر بکنند برای مصالح اسلام در یک همچه مقطع یک همچه رساله هایی منتشر میشن که انهو خطر برای آمریکا دیدند و با ویلا بلند کردند اون آخوند احمقی که در یک همچه مقطع از زمان به بعض مقدسات شیعه جسارت می کند در صدد این است که در مقابل او هم یک کسی پیدا بشد اون هم یه چیزی بگد و موجب بشد که بین مسلمین در یک همچه مقطع از زمانی که دارد وحدت ایجاد می کند اختلاف ایجاد می شود واقعا اسلام چه کند با این طرز فکرها با این طرز عملها اسلام چه کند با این بندهایی که خودشون را به صورت یک روحانی در آوردند و در بین مردم پخش هستند این گرفتاری است که در یک همچه موقعی که مسلمین دارن فکر میکنن به عنوان اینکه من دیدم که بعض از جوانها متمایل به این اجتماع شدند متمایل به این ایران شدند تکلیف دیدم به اینکه بگم و اینا مشرکن اینا مجوسن اینا چطورن اینا چطورن و بعض مقدسات جسارت کردن این جز این که خدمت به استعمار از خدمت به قدرت های بزرگ است و کارشکنی برای اسلام و مسلمین است ما باید فکر کنیم برای این مسائل مسلمان باید فکر کنن برای این مسائل و این اشخاصی که اینطور در صدد شکستن وحدت مسلمین هست خوند احمدی که در یک همچه مقطع از زمان به بعض مقدسات شیعه جسارت میکنند در سبب این است که در مقابل او هم یک کسی پیدا بشد اون هم یه چیزی بگرد و موجب بشد که بین مسلمین اختلاف ایجاد بشد واقعا اسلام چه کند با این طرز فکرها با این طرز عملها اسلام چی کند با این قندهایی که خودشون را به صورت یک روحانی در آوردن و در بین مردم پخش هستند